odnosno 12. hadis u ovoj zbirci imama Buhari u skraćenoj verziji عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن Od Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu anhu preneseno je da je rekao rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam uskoro će doći vrijeme kada će najbolji imetak muslimana biti stado kojim će putovati brdima vrhovima brda i tražiti plodna mjesta gdje pada kiša zato što će bježati sa svojom vjerom od iskušenja. Jel redu? Pa da vidimo. Ebu on je Sad ibn Malik, Ensarija, spremena Hazređ, umro je u Medini 64 ili 74. godine po Hidži, tu se izvori razilaze. Hmm. U Buharijevoj zbirci ima 66 hadisa. Da. Uskoro će doći vrijeme. Znači, najavljuje se ovo je jedan od hadisa koji najavljuju predznake sudnjeg dana. Većina uleme, pa čak i sam imam Buhari, ovaj hadis svrstao je u poglavlje o smutnjama. A to će nam ako Bog da doći kasnije. Ali evo spomenuo ga i ovdje zbog bježanja s vjerom. I tako dalje. Da će imati stado, da će najbolje da, biti da čovjek ima stado koje će voditi i s kojim će ići po planinama livadama i mjestima gdje trava raste, odnosno kiša pada, zašto bježeći sa svojom vjerom od smutnje Ja ću vam samo ovdje u vezi s ovim, ovaj hadis govori o tome da li se je bolje miješati s ljudima ili je bolje izolirati se od ljudi i živjeti svoju vjeru. Kaže Ibn o ovom hadisu. Hadis ukazuje na vrijednost izolacije ko se boji za svoju vjeru. Znači vrijednost izolacije za onoga ko strahuje za svoju vjeru. A učenjaci prvih generacija razišli su se u pogledu izolaciji od društva, od ljudi, da se čovjek ne miješa s ljudima. Pa je mišljenje većine učenjaka prvih generacija da muslimanu je preče da se miješa s ljudima i bude s njima. Jer u redu. Drugo mišljenje je da je izolacija preča pod jednim uslovom – a to je da je već naučio sve što mu je far zajedno naučiti o vjeri. Znači, koje je prvo mišljenje? Mišljenje većine učenjaka prvih generacija da je mišljenje s ljudima preče i bolje. Život s njima, suživot, brak, međuljudski odnosi, kupoprodaja i te ostale se stvari. Drugo mišljenje je da je izolacija bolja zato što čovjek time izbjegava sve te nekakve veze, miješanja, prava, ovo, ono. Ovako kad nemaš ni ništa, mirniji si, ali pod jednim uslovom, a to je da je čovjek naučio ono što mu je far zajno vjeri. Naučiti. To je drugo mišljenje. I treće mišljenje, a to je mišljenje većine učenjaka kasnijih generacija, odnosno dobrog dijela, da ne kažemo većine, nas ne bi znači u kasnim generacijama, a to je da se to razlikuje. Od čovjeka do čovjeka i od vremena do vremena. Jel u redu? Razlikuje se od čovjeka do čovjeka. I tako, ako čovjek u tom svom miješanju s ljudima, životu s ljudima, poslovnim odnosima, bračnim odnosima, može da sačuva vjeru, pozitivno djeluje na ljude oko sebe i tako dalje, takvom je bolje da se druži i da bude uz ljude. Međutim, ako je čovjek slab, pa osjeti u jednom trenutku da ti ljudi potiču, utiču negativno na njega i slično, onda je njemu bolje da se izolira ili da odira neko drugo mjesto. Kao što je slučaj koji je opisan u hadisu onaj hadis koji imaju Rijadu Salihinu, a i muslimovom je Sahihu, o čovjeku koji je ubio stotinu ljudi. Što mu je rekao onaj učenjak? Pokaj se, niko, se ne može ispriječiti između tebe i tvoje teobe. Ali idi iz tog mjesta, učini hijđru iz tog mjesta u drugo mjesto, jer u tom mjestu žive loši ljudi koji te navode na zlo, a u drugom mjestu su dobri ljudi s kojima ćeš moći da živiš normalno. Jer vidite ovdje, znači idi iz tog mjesta, izoluj se, ako loše utiču na tebe. Recimo danas dosta momaka ima problema s drogom, sa hašišom, sa kokainom, sa svim tim stvarima. I uvijek odluče, uvijek im bude dosta tog zla, ali onda jednostavno okolina na njih šta pritisne ih to staro društvo ih povuče i oni ne mogu da se izvuku od tog zla droge spakuj sve kofere i idi živi negdje drugo na drugom mjestu što da ne idi u Sarajevo idi u neko drugo mjesto govorim bukvalno tu jer to je rješenje ako, ako nema drugog ako nije čovjek dovoljno jak da se može oduprijeti i izdržati i također stanje opće utiče, utiče na čovjeka na ovo da li je bolje biti s ljudima ili ne što se tiče stanja Ulema također ima tu dva mišljenja opće stanje to će biti u vrijeme Deđala, kada će biti muslimanu bolje da uzme stado i par ovaca i da se izoluje bježi od, tih, od tog zla a isto tako posebno stanje, a to je opet do ličnosti čovjeka, koliko može izdržati, koliko ne, da živi jedan onako umjeren tim što treba imati na umu da izolacija ne znači bukvalno bi ići u šumu. Nego to može biti da živi čovjek u pol grada. Ali nema kontakata s ljudima puno. Može čak imati posao Čak danas ima u Lemi koja je tog stava da je ovaj hadis vrijedi sad, da je stanje takvo i da izoliraju se. Kako se izoliraju? Odu na posao, odu u odu kući i to je to. Obave, ovaj, obaveze koje imaju prema rodbini, prema drugima, to isto ne utiče na izolaciju. Znači, kad ovdje hadis ovo spominje, E, običnom čovjeku se pojavi slika nekog pustinjaka u nekoj pećini negdje tamo ne znači to uopšte znači ne mora to biti nego jednostavno čovjek ograniči svoj odnos s ljudima na samo ono što je nužno posao, kuća, džamija posao, kuća, džamija kapuš Wallahu alem.